Kantuz kantu, Euskal Kultur Erakundeak babesutako emankizuna. Ungetorriak entzule, kantuz kantu emankizun berri bat izango dugu gaurkoan ere, talde bat, talde berri bat, ezagutzeko aukera, diska batekin besapean, eta gaur ba, barnek aldera, urbiluko gara, ez dakit denak doni egarazikoak diren, baina urbilekoak agian, barkatu? Irulegikoa sortzez. <laughs> Irulegikoa sortzez. Bai, eta elugiere. <laughs> eta besteak? Ni sortzez gamarteko. Gamart. Eta ni hain <laughs> ba, ben gure artean ditugu, elorri falsa, elorri lanber, bere anaiarekin eki, eta Patxi Oiarburu ere, ongi etorri ematen dizuet. Eta seitan, taldeaz interesatuko gara gaur, duela gutxi, e, argitara eman baitzen duten diska eta hemendik gutxira, ez? Eh, saltzen hasiko baitzarete ere, hori azpimarratzeko bada. Bai. Bai, hori da, be, boina azitutuko lehenik eh, diska batzuk. Eh? Grabatu ginoen deia azaruan, jonen azaruan, gamarteko helizan, preseski, E, eta Bon, ba, gero grafismoa zarduratu eta hori guzia, eta hori inazitugu diskak, izan, dira arazoak, beraz berriz inaziko ditugu, eta laster uh, ditugu gurek ilan. Baina eh, e, ze diska batzuk, e, digitalizatuak ere badirena, badok horri e, ere entzungai ditugunak, ez bai, da? Eta hor zuen taldea deskubritzeko aukera izango dugu, batzuk, daueneko batzuk ezagutuko baitute ez? E, daueneko kontzertuak eskeniak dituzue? Seitan taldea ezaguna bada zuen inguruan? Mm, ezaguna ez dakit, baina kont konzertuak eman ditugu bai. Um, joan den udan zenbaitzu eta ne mm, neguan ere bat, bat edo bi eman ditugu abenduan. Mhm. Megea mhm. Eh, hor, mm -hmm. uh, uh, 2018an ez gira orain dik hasi emaiten. Eta hor, primaderan pixka bat berriz hasiko gira. Mhm. Eh, eta mm -hmm. uh, Aski bai. lasaiki, bai. ibilbidea dagoeneko orain dela urte batzuk, ez? Abiatu zenuten, irakurri dut e, Euskal Herriko kantu txapelketan ere parte hartu izandakoak e, zaretela, mm -hmm. konta duzu pixkat, astapenak nora izan diren eta azken urte hau, ez? Eh, diskaren grabaketarekin eta. Beraz, uh, astapenaz nioretzen iz, uh, elogi faltsak, hori dena preseski deitu nindun eta erantzian, Bole eki, uh, kantatzen dugu, iten dugu talde bat. Eta hola, oh kantatzen dugu, enerrekin, lagunekin, lagunak deitu eta bon. Eta bai zergatik ez, eta pentsatu dugu hola oh lagun artean kantu talde baten muntatzea. Eta egia erran uh, hainbat lagun uh, daitu ditugu. Eteko, bon, ale, elkartzen gira, aldi batez astean, kantatzeko. Eta azkenean... Uh, Zazpi ginen, hastapenean. Eh, zez, bai, seginen, seginen, bai, bai, seginen. Eta el um, elkartu ginen, ola, Eta hasi ginen kantuen berri zartzen. Beraz maite egin dituenak, eta pixka bat hasi gira ere ikasten kantatzen, eh, gehienen Ma. batzuek bazakiten deia pixka bat, beste batzuek gutiago. Eta, ala, hola hasi da, eh, laguntalde bat, eta kantuak berri hartzen, ala nik gitarra hartzen nuen, eta seiak kantuz. Bertsioak, astapenean. Bertsioak hori, hori sebera. Bi, bi konzertu eman ginituen. Hala, gero... Ez ginoen izen berdina garaian. Ez, egia. Hala, bagin... Ge, garaian deitz ginen Le Cœur de la Citadelle. Hala. Eta izen horrekin egin ginituen bi konzertu. Hala. Eta hor, be, egiten ginituen, bai, laboa, lete, uh, oh, guk, horako gauzak, horako kantuak. Mm -hmm. Eta... Ba ba, estapenean ez ginen ere idik konzertuen egiteko, eta egiaxan gure asteko ast, um, pixkat akitzen ziren eta ari ginen hastakerietan eta uh, kant, kantuz baino eta momentu batean, bon, eh, oh. pentsatu dugu edo konzertu bat emaiten dugu eta pixkat serioski jartzen gira kantuan, behar ba zerbait egiteko, Edo bon, gelditzen dugu eta hortan uh, mugitu gira eta sigira prestatzen pixka bat uh, eh, orkesteko, aurkezteko. Astapena entzen helburu hori. Eta, bai, egin duzun bi konzertu eman genituen. Eta hortik landa, uh, gelditu dugu jotzen. <laughs> et, pentsatuz, berba interesgarriago izan zela, sorkuntzen egitea. Uh, hmm. Kantaldi, uh, ahlo eh ahotsak dira zuen lanaren oinarri. Hori da zuen helburua. Gitarrarekin soilik e, eh, kantuan aritzea. Bai. Be astapenean e, eh, kantua zen eh, helburua e, eta eta hori da bai entxatu gira bi eta hiru botzetan kantatzen eta bai, fin, bo gitarra e, alere aski importanta da, atxe maiten dut. Horrek maiten du e, beleko e, <laughs> Eh, ez uh, so dakit, oina jia, baina uh, bai, fe, botzen, eh, da, importantzia gehiena. Horain, mhm. uh -huh. diska aterata, eh, bertan, sartu dituzen kantu horiek entzungo ditugu, zonbait zu behintzat, orotara zenbat? Eh, sortzi, sortzi bat Sortzi badira, denak sorkuntzak? Bai. bai. Ba, horietako bat entzungo dugu, autaketa bat egitea proposatu izuet, Mhm. Eta ez da da baten ondotik, iritsi gara, <laughs> bai, bai. adostasun batetara, eta da. <laughs> Eta lehena, e, bigarren pieza, diskako bigarren kantua e, izanen da beraz, e, mendia deitzen, naute. naute. naute. naute. I know Baseitan eh, taldearen diskako kantu bat entzun dugu, mendia deitzen haute izenekoa, gamarteko helizan grabatu duzuena, hori importanta izan da, eh, akustika hori, maitza hori lortzeko eliza zen leku egokiena. Be, deia, behaz bimila mazazpian, eh, zumaik konzertu egin baginituen, izan zen bat Eliza batean uste dut? Bai, nizan. Bai, bai. bai. eta hoartu ginen e, eh, placer gehiago baginuela Elizan kantatzea zen, eta ginera etzen sonorik. Eta e, Elizan bada, akustika hon bat bada, entzularentzat, baina kantarientzat ere, e, entzuten dira besteak, behomentuan entzuten da bere botza, eta hori guzia amplifikazio sistemari gabe, eta dena iduridu, onxa, hortako pentsatu dela eta bon, eta gainera tokia bada Eliza batean, beraz, bera piskatu naturala edo aski evidentea iduritu zauku Eliza batean grabatzea mm. Aski errez, eramana izan den grabaketa bat izan da? Ba, ba, bai. <laughs> Bai, bai, bai, bai Egia erran ez, ez astapenetik eh, buru hauste buru gabe egin izan nahi dugu grabaketa hori uh, alde batetik uh, disponibilitatean aldetik eta nahi ginen hori uh, aske simple izatea. Eta azkenean atxalde bat ez, atxalde bat finkatu dugu beraz uh, pako etxe behzekin, mm. lagun bat eta arek digu grabaketa egin. Atxalde bat ez, uh, ez dakit, Baina, ba, oita marri grabaketan <laughs> ditu. Bai, Aski, bai. eh, bai. atxale latza. Ba, eguna bukatu dugu goizeko bietan. Eta, <laughs> eta kantuak eman ditugu hola denak eh, live moduan. Hmm. Ola hola, hola grabatu izan ditugu. Beraz, bako txak bagenuten mikro bat, kantari guziek, mikro bat gitarran. Eta mm, gi, giroa eta reverberazio hartzen zituen bi mikro, beraz, elizan. Eta atxalde bat ez, uh, ala, ala, eman, uh, ala eman dugu, euh. Bai, so, itamak egiten duk, eta hor bat sortzi kantu diskoan, uh, kendu ditugu bi edo iru, mhm. ez dakit? Bai, iru, lau, eh, Bi ideia zirenak eh, sorkuntzak, bai. eta gero bai, beste iru. Bai, bai, bai, Aba bai, bai, bai, bai, beste bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Bai, bai. Bai. Ah. Hala, alatzen duzu eritzez. Bai, Eta, eta izan, eta grabaketan kantatu ditugu aldi guziz, bi edo hiru aldiz, kantu ah, bako txat, segur izaiteko. Mm. Salbu bada bat, um, bos garen kantua, galdu dituzun irautzak, hor behin bakarri grabatu dugu, one shot. <laughs> Hala. eta erreusitu Kantuen artean nabari duzu, mm, honek... Eh, gehiago beharko luke edo ah, bai, bai. emaitzarekin bai. pozik. Eh? Ba, eh, segur da atxalde batez, uh, bon, kalitatearen aldetik. Eh, ba, aski konten gira azkenan eta ahituak ginen ere, atxalde batez ez ginen, ez ginen pentsatu emaitza hori ukaitea ere. Azkenan grabatu dugu ere pixkat ikusteko pentsatuz, bon, emaitza ez bada terriblia ez dugu ere datuko ikusiko. Azkenan, aski kontengira uh, atxalde bateko lan entzat, bena egia da ba, denak merezi duela uh, bihaste eta hainbat lan eta mm. hainbat bai. prestakuntza. Mm. bena, bon, ez gero hori guzia lana da eta ez ginen gokorik uh, eh, baita ez bada hainbat bat indar emaitea. Elburua zein izan da, diska ateratzarekin Lehenik zen gure zatu ba. goitzapen baten <laughs> gaiteko. Zentzako. Bai, eta azkenean untsatxo man dugu behaz, edatu dugu. Hola funtzionatzeu ze taldean. Bai. Zitzen duzenarekin eh, aurrera egiten duzen zaintzina bai. eta bai, bideak esaten du. Faseka faseka. Gora eta bera, tenditugu proiektioak ere eta ez dira beti betetzen. Bena, ez da hor. Alor, jale ere, <laughs> zen udata gero, eta erabaki ginen beste zerbaitera pastea. Ega da. Nik adibidez, eh, momentu batez, egin taldea utziko dut. Bai. <laughs> Ba, nik ero ustotetan zelari. Eta, eta zuke ere elogio. Bai, Hain amagaldiz. Amagaldiz. Bitzik ustatzen. Baina gaur egun ja ez ez? Hala, eta azkeren bedizko hori, egin dugu, bon, grabatzen dugu, ora, ez ginak entzinen ginen, behar, ba, hori bat, edo beste zerbaitera pasteko. Eta azkenean, eh, konten bai ginez emaitzaz, be, berriz zentratu gitu. Eh, berriz abiatzen gitu. Ez gira beste gantz bat eta da pasa, azken hori dugu disko hori eskoan artean. Bai, behar ba, hori behar ah. zen hori, eh. bai. Bai. gure bideratzeko. Bai. Deklik bat izan da. Bai, bai. Bai, ba, bai. Bai, bai, bai. Batzuntzako. Ba, azteko, bai, hor da eta motibatzen du, piskat. Eh... Ba, eta konten gira voilà. egin dugunaz. Egia egin, diskoa egin denetik, uh, ni, ni nire ikuspundua latut ere taldearekiko. Fe, ah. entzutea hola grabaketa gisa ere, uh, uh, zenta errepiketan ez giren txekulan grabatzen, konzertuetan ere ez. Eta azkenean, uh, entzutea pixka bat... Euh, bon, euh, distentzia batekin ere interesgarria da. Eta egia usutan grabatzen girelarik uh, sorpresa txakak ditugu. Fa, ez, eta ez, ez dugu saia gure entzutea eta gira horrela. Eta, bora, hor, ni uh, aski, pertsonalki aski konten nintzen eta sorpresa hona ukan dut. Eta mm. fa, horrek emaiten dugu goa, ah, ah, segitzeko eta mm -hmm. Bai. konzertuetan. Uh, eh, Jarraitzeko atope. Jarraitzeko. <laughs> Bazen inguruan mintzatuko gara, baina beste kantu bat eh, jarriko gorain entzuteko, eh, diskaren barneratzeko, eta laugarrena entzunen dugu. Zure igria. Zure igria. Maite zen kantua bereziki? Denak maite ditu. <laughs> ez ditugunak maite. Kamporatorizan. Ez dira <laughs> Zuek ez duzu ikusten, nik bai. irratian bakarrik entzuten da. Hor, gontzarete, irriz, bata besteari, aingeruen. Eh? <laughs> Kenioak egiten, aingeruen hau dituz egia. Aingeru tipi bat bezala sentitzen ez. <laughs> Taleko gero aurlakoa da, egunero. Gontzarete. Ba, bai, bai. Gero ikusten. Ez. Ba, ba, horrekin horrekin asira taldea, gero eta kantuarekin bai, no? Ba, ze, astakaiekin. Ba, ba, pasia bat. Eraz, bon, enfin, astakai. Hain ez gero pertsonalki hori da, fe, baldin zabat, felgarrikin musikaiteko eta ongi pasatzeko. Naiz eta erjan dugun bezala, ba, diren, ala, gora eta berak, dudak, eta bena horrek dira beti, ba, motivazionaletik, edo, edo teknikaren aletik, edo problema musikalak, bena, egia ezan laguntasunaren analitiko hori eh, segur da, fe, komplizitatea badela eta... Bon. Arritzeko adala ere, esatu duzu gora berak izan dituzuela, taldean utzi ez... Bai, bai, bai. Momentukako ez, leku horietan, baina eh, sorkuntza lanak egin dituzu, eh? pieza batzuk dagoeneko Ez, e, ba, sortu dituzuenak eta horrek eskatzen du, lan bat eskatzen du. Be, hori da, horrengatik nik uste ere izan dira duda momentuak, zeta denbora hainitz eh, eman dugu, haizan gira luzaz, uh, egin ditugu kantu batzu eta berriz dena hartu dugu momentu batez, uh, ez baikinen kontent, mm. beraz, akitzen du ere batzutan, bai. momentu batez. E, Egeran, lanaren aldetik eta, mm, en anitz berri datzi izan ditugu kantuak. Ah. Hori da, egan sohkuntza horiek gehienak badu bi urte uh, e, pres direla, mm. pixka bat. Mm. nola forma uh, bruto batean, olako zait. Eta astapenean e, botzen idazkeraren aldetik ere bataia hainitz egin ditugu. Mm. Eta pasagira uh, ala idazte eta fe, metodo uh, desberdin batzuetaik. Mm, lehen kantuetan izan dira beti bizpailu bertxio eh, bai. ona atseman arte. Bai. Zeta, gauza da ere ikasi dugu ere kantatzen eta bai. ah, bai. hori dena ikasi dugu. Hari ginen bestade musikan, me, ez dakit, eh, jokean edo hori eta berdin. Eh. Hor, eh, botzarekin netzat hasteko behia zen eta uh, irubotzetan kantatzea, hori guzia behia izan da, eta horren idaztea ere, Eh, dena behia izan da, eta horretako, bai, piskat batzutan luzea eta komplikatua izan da. Ikasi dugu ere idazten eh, gure, gure botzen arabela, bada, bada eh, elkar bai. ezagutze bai. bat ere, ez dira, astapenan, uh, izan diku faseak nun uh, bon, botzak idatziak ziren, meziren edo sobera gora, edo sobera bera. Bai, eta mutikotan eska izan ki. Hala, e... hori izigarri zer da. Zenta gira, uh, nola, bat, eta nola, korru mixto bat, eta ez, ez, ez gira bortzaz kantari liriko edo profesional batzu, beraz, uh, ala, amateur izan ez eta neska eta mutiko, azkenean uh, harmonia aski, uh, nola, ez du le, leku hainitz. Ego ez gira mm. gora egiten mm. alta, neskak ez sobera bera, ta, eta horrekiko, ala, berda, berda teknika bat uh, lortu, azkenean ustut lortu dugula, ben hori guziak denbora eman du. Ja. Bai. Bai. Bada norbait, aritik diratzen duena, zuzendari bat, zango benuke, edo bai. eh, sortze prozesu horretan ez da. Norbaitek ekartzen du eta taldean eh, osatzen duzu edo nola ateratzen dira kantuak? Eh, kantuak ez ditugu denak elgarrekin idatzi, aldi oro batek ukandu ideia bat eta bester proposatu. Eta gero botzen aldetik ekik du lan guzia egin Ba, hortan ikasketak egiten baititu eta arek du uh, altasun gehiena. Mm -hmm. Botzen idazteko. Bai. Azkenean da alderantziz, eh, kantuen ekarpena, bo, irugira kantuen mm. ekartzen az, bai. azkenean, bai. edo ni, edo patxi, edo elogi. Eta, eta ala, kantua aski modu bruto batean ekarria da, eta nik uh, beraz tonalitatez aldatzen dut, egokitzeko uh, iru botzer. Ah. Eta horren gainean, uh, ala, harmonizatzen dut, uh, beste bi botz idazten ditut. Mm. Eta horrez gain, ere denek ekarpenak emaiten ditugu. Bai. Ere, uh, bon, ideia batzun aldetik edo ala gauztiki batzu aldatzeko kantuan edo kopla, kopla bat gehitu edo kendu. <laughs> Eta ala hitzak behikusi ere. Lehenik melodia datoz eta gero letrak? Ar depende noren zat? Depende. Zure zat? Ba, ba, netzat, ofen egiten kantu bat astapenetik äh, bukaera arte, gitarra eta kantu eta hitzekin, eta hola proposatzen dut. Bani hitzekin eniz bate gustura, hitzak idazteko. Baina äh, adibes bidaia kantua ekigidatzi zituen hitzak, ene kantoren gainean nik jaurta bat eh, kantatzen nuen beti ingles edo zerbait. <laughs> zer nahi, zent, ba eh, eh, niz, guztian. baina -hmm. uh, ni ni berdin jaurt, jaurt gisa bat iten dut. Eta gitarrarekin eta jaurtar hori kantatzen ditzen zaizkit hitz ba-, bat zuola. Notatzen ditut eta... Ba, gero hori buruz, olat, tema bat atxemaiten zuen, idei bat, eta gero horren inguruan kantua hasten izidazten, eta kantua idaztean ere sensual datzen alda. Baina egeran nire joaiten fa partitzen ez, bau gitarra datik, eta melodia, ba, musikatik, e, zer behin joa. Hmm. beste kantu bat, sortzigarrena entzungo dugu aldi honetan, e, edatzen ote da, Desertua. Desertua. E-, ez dut bukera eraino. Hau ah, jentzatzen. joko bat zela. Hori, ez da deni emana, eh? Baina dugu. lua Horritu zu bai Harri abezain Biziak Ez ote Ez ne horre Bere negarta sentimentuen altsogosko guri babesten. Eta bidean pausan, esan ezin duen Bakartasuna eraikitzen Eta bidean pausatzen diegu galdera Eda zenote da disertua Hasegeri gabe oraino besteekin zira oraino bida jortan sortutako beldu jakote zure indakuziak lapu Basaitan e, eh, taldekoekin hitz egiten segituko dugu, seitan deitzen da zen taldea. Aitortu behar dizuet, eh, irratira sartuta jada lehena sartu jatela, seitan duzu itzordua? <laughs> Pentsatu aluzu, ongi. Bai. <laughs> Taldea dizena baterakoan. E, ez, eta genera geroztik jakin dugu, eh igualdeko lagun batak galditzen zaten, zer da zure izena eta seitan eta ihizler ihizkarkailak hasi da eta zer nako, eta... Ba, seitan da, anfet, janari bat da. Seitan, zegin indiak, eh, gauza be, begetan erriano bat. Uh mhm. -huh. Eta hori ez ginakien ere. Yes. Iduriz ez da hona. <laughs> ez hona izan daiteke, gerlitzen da, eh? Azer, ah, esatu zu janaria edo... Uh, janaria, be. janaria. Jastatu <laughs> behar da. Ez da txaka. Eta... Ez dakit entzun duzuenez kantuaren bukaeran eh, entzuten da... Borta bat. Bai, bai. Bo, ze paso da. Zuko berra entzuleak rikiko euh, argitu, ba, zaztut zalantzen dira, berdin. Eta, bon, kantu hori bi aldiz grabatu izan dugu. Hori zen gure lehen grabaketa. Eta kantu hau bukatzean, amatxi bat sartzen da. <laughs> Aurru batekin, ikusteko zer pasatzen den izan. Eta, kantu bukatzen eta denagetzen da. Oa, putet! <laughs> pitotu gira. Eta gaizua izitu da, etxidu borta joan da. zen zuten bagaitu... Eh, barkatu, eh? Barkatu. <laughs> Ba, ez entaz ginen ere, bon. Hala da, azkenan Elisa denentzat egina da, eta ez dugu, ez dugu ere... Eh, ez dugu afitxatu. Ez dugu afitxatu, ez sartu, ez da ezer. Mhm. Eta gaizua hola sartu da... Ez da bere falta. Ez da bere falta. Indugu bigarren jabaketa bat, eta azkena, oberena hori zen, beraz hori atxiki dugu. Hori zen, ere, e, eukan dugu errekzio hori, zenta, zenta kantua bukatzen ginoen, bai, konten ginen guta, zinez, bai. e, hori zen, efe, pentsatzen ginoen ona zela, eta hor, klank, ate edikitzen, eta Anekdotak isa gertetzen da, bai. mhm. Kontzertu ibegira jarriko gara, e, errandu data batzuk baditu baina, ez erugururekin, edo zue gogoekin, bazabiltzaten ere, kontzertu ibegira lekuak ere baduen garrantzi, Eh, zer, zertan zarete? Ebe, hor baditugu, uh, eh, untsago gon badut, uh, anauzeko bestetan, maietzaren emezortzian, mm. gero iten dugu itzulino bat frantzian, Tuluzen aldean eta bordalean, maiatzaren oita bost eta seian. Mm, mm. Eta gero, ari gira iuiko bestetan, uh, ekainaren lehenian, momentuko, Eta gero konzertoi begira, be, bon, presgira nuna aritzeko, me egia nahiago dugula helizetan kantatzea. Ha ba, bai, eh, egia mikrorik gabe. Edo, argizan, gabe. E, galza da, um, emaiten dugun musika eta nola trebatzen ginen, eta soinuaren altik, uh, eh, nahiago dugu akustikoki jotzea. Deia, uh, gure, botzen, pixka bat, elgarri zaite ere edo uh, harmonizatzearen aldetik mikroekin eh, hainitz galtzen da, ez dugu bai. usaiarik eta ba, hori da ere, ez dugu usaiarik eta gainera nik aldetik jotzen du klasiko batekin ez duena amplifikazio sistemarik beraz mikro, mikro tzar batekin ariniz beti amplifikatzen eta soinua afruxa da bai. Bai. hori ez da gaiteko <laughs> balin badia data batzu eszena gainan egiteko eta horako gozak fe, bai, presgira jotzeko, hori segur. Bena ditugun baldintza oberenak, eh, dira... Elisak. Ara, plano akustikoak, eta fededunak izan ez, Elisa gehienik. Bai. Bai. egin. Areto txikiak ere itxiak ez dira, egoki? Zehuri? Ba, ba, ba, ba. txikiak itxiak. Ba. Bai, bai, bai, ara, bai. Ba, ba, ba. Egin ginoen ere atarratzen, eh, ara, zen, ostatu tipi bat, eh, ara, berdin, Eh, son hori gabe, beraz. Eh, ora, gustorago gira eta... Mm. Bai. Ametzainan ere untsa zen? Ametzainan bai. ere. Zirri untsa. Zirri untsa. Bai. Me, eh, bai, bai, toki bat zola, dependzen du akustikaz, eta... Eta guretzat obekio da, mehen uste zentzulentzat ere. bai, bai Eta errandi guzu, diska atera duzuela oroitzapen gisa, naizen nutelako zerbait, baina uste duzu, diska ateratzearekin batera oi hartzun handiago bat izango duzu, gaur, adibidez, irratian zaudete, em, horrek ere balioko du zuzenekoetara begira, eh, eskena toki ezberdinetara iristeko, eh, muga geografiko handiago bat izateko? Ez dakiten isegur, hmm. zanda, duritzen zat, eh, Deia, euh, bon, bat ditugula, eskuin gomita batzu, eta niz segur, horrek uh, uh, aldatuko dola gauzan dirik. Ben, nik uste baietz. baietz ere. Fe, azkenen, na, jana euh, gero egresago da, uh, bora, bal, bada data proposamen bat edo plano bat jotzeko, gure musika entzunarazten aldugu. Hau jendeak gomitatu nahi behitu, ez dakit, jonalden kont plano bat, eh, ezagutzen nuen tipua, berzuen beste batzuekin ez tabaidatu. Eta, eta azkenean, balin badu musika hola, egiten du, ah, bai, ikusazie hori iten dute, eta, ale, behar ba, hola ustut, egesago eh, dela laike. Um, bai, bai, me, gero, guai arte, alere, eh, ginditugu andana bat, eta... Eta zen gehiago, bo, jende bat, fe, batzuk jindira gure ikusterat, horietako batek behar zuen beste zerbait antolatu eta ipatu du hola ah. pixka bat. No, eh. Barnek aldean gehien bat, eh, basen afar baina. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Eta kantu txapelketan eh, Bilbon. Bilbon. Eta istantean frantzian. Bai. Bai. Bai. Wow. <laughs> Karreman, suitzan. Ah, bai, badu proposamen bat. ze proposamen ere. Bai, bai. internazionalizatzen gira bloko. <laughs> Hortako zen diskoa. Ba, ba, eta ah. guai ikasun. Espero du gain itxaltzeari. Eta nola lortza dituzue itzordoiek? esan duzue, Frantzian ere hainbat data eman dituzue. Hori zer da, kontaktuen eh, ondorio edo Ba, beso luzeak ditu ba, la, lagunak Lagunak. Esko egiten da horrek. Bai, bai dena. <laughs> ba, entzungo bazken aurreko kantu bat, buratu Eta aipatu izan duzuena, diska ireketzen duena, Bidaia. hutsak egin tokiak desegin zen olako jauteria. Iriba xantiek zikita piztu zuten dantzaldia. Ere muaietan entzuen bertan baka tasunaren deia. Bidaiak ikasi dizkira nolerki guzieta ikan joen, eta hain zaila abila gatuta. unean, asma Ba, diska eh, atera duzuela esan dugu emankizuna astapenean irratia orain piztu duena eri esango diogu eh, diska atera duzuela baina di gutxira. Salmentan jarriko duzuela em, nun zebanak eta mota egiteko asmo duzu. Baldin bada entzuleren batek edo eh, nahiko balu diska eskuratu zari marko luke. Ba, pentsatu dugu uh, Doniane Garaziko kukuska dendan ezartzea. Eta gero gure kontzertuetan edo direktuki gure gure gana. Mm. Ez dugu pentsatu banaketa zabalagorik itia. Mm. Zenbat kopia? Egun. Egun kopia, bai. zara bituzen. Eta eh, zuekin harremanetan jartzeko bauze posta elektroniko bat edo nola... Bai, bai. Da patxiren zenbakia. Da patxiren, <laughs> patxiren moikurra. Ah, ah. Bai. Interesa duenak irratira dira Hori bera. Ba, ez gara 06. C'est dizuet, eh ben, hein. pas C'est Il euh, Iru... Eh? Hein ah, non, non, rien à voir, attends. Zer le iruro mairu, berrogeita bi, hogeita mabi, zero, zero. Patxi. Deitu guzti. Seitan. Voilà. Ez deitu seitan, eh? Seitan talaren zat deitu. Eta nabala nahi baduzu diskoa, <laughs> eh, deitu zemak va eh, konzertu proposamenak baituzu ere. Edo beste proposamen batzu ere. Edo, voilà. Gero, ikusa txikin. Eta beste da ere, posta elektronikoa, egian, e, eh, simplena. Bai, puntu abildua gmail.com. <laughs> Ongi. Ongi errana, bertan, eh, ba, eskaera egin dezakegu, kontzertu bat antolatu nahi badugu, diska eskuratzeko ere, eta, aipatuko ez, badoken, dena den bai. Eh, entzun gai bai, bai. dugu da. Bai, Beste plataforma batzuetan ere entzun gai da, edo badoken bakarrik jarri duzu. ba, hori guziarrana, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi duzen. zen eh, mire esker gainetz. Bai, zuri. Bai. ona urbilu izana. Eta azken kantu bat, dutatu barko duzu. Azkena? Oi, oi. Ah, debatea. Bai, bai, nahi duzu eh, ba, Hori da. Irekia da. Galdu, galdu, galdu, Galdu dituzun iraltzak. Ongi da. Ba, milesker. <laughs> Azkenerako utzi dut. Ba, milesker. Bai, zuri. Zuri. Zuri. zein den zentzu gabea. gauza Gogo Gogora etortzen direnean Galdu Galdu Galdu Ta sentitzen zara Duda lepoa lekurik alekurik ez duke zure burua Gizarte osoaren aukaz iragerlan Kantuz kantu, Euskal Kultur Erakundeak babesutako emankizuna. kizuna.